ولا يبدين زينتهن اینا نباید زینت خود چی کنن نشان بدن اظهار کنن مگر با کی الا لبعولتهن مگر با شوهر شوهران و شوهر کس باب مطلقا مستثنا هست از همه گی یعنی شوهر کس همه جای زن دیده میکنه در حالی که دری استثناء دیگه کسان نیست یعنی فقط شوهر استثناء شده و یه حدیث دیگه و آیت قرآن کریم دیگه رو میرسانه خود بخود که نمی موازی زینت نیست زن همه جسم زن میتونه شوهرش ببینه که کمی دبنا پدر دمه کنه نه کسر گی نه میکنه که خوب متوجه بی باشه که شوهر کسی استثناء هست این حدیث رسول من بسا خب اما جات خدا شاور خود شاور نه میکنه او آبائهن و پدرانش پدرانش پدرانش دلت بین کنه که پدرش و این علا پدر و پدر کلان میشه که بالا که صرف او آباء بولتهن یا پدران شوهران خیش که خسرش باشه بدون شکل خصوص کلام هم میشه نشسته به خاطر او محرم میشه. میتونه با او زن نشسته با خاص کنه میتونه مثلا موی سرش ببینه میتونه مثلا مواد زینت مثلا دوستی که فرق وقتی که با کار زن کار میکنه عادی است با این مردم با این کسایی که در آیت مبارکه ذکر شده او ابنائهن و فرزندانشان زن میتونه زن با خب فرزند خود نشان میده او ابناء بولتهن یا فرزندان شوهرانشان یعنی فرزندایی که یکی فرزنده خودشان میباشه یکی فرزنده است که شوهر از زن دیگه داره است واسه بيار شي كف مادران درش مش مش كبير او اخوانهن برادران شان او اخوان او بني اخوانهن فرزندان برادران من برادر غلاشا او بني اخواتهن اخوها زدهاشا او نسائهن خب دارين جكاش من دارين جكيش داري فدر داخل شد داري شوهر داخل شد خسر داخل شد فسرندر داخل شد پسر اتی داخل شد برادر داخل شد برادر داخل شد خواهر داخل شد یاد باوش صحیح خوب متوجه باش بعد از او نسائهن خب آل آره، سوال به این پیدا میشه که دری کاکا و ماما کجا شد دری آیت مبارکه که نیست کاکا و ماما دری اصلا دسته از علما که حرام قرار میکنن که زن پیش و ماما خود بیشنه اصلا از علما هستن که علما وجود دارن و در قدیم علما بودن و این رای پشنان بوده که شن به خاطر مبارکه که نیست خب آن شکل جمهور علما بمی هستن که با دید با قرآن و با احادیث رسول صلی الله علیه و سلم خود به خود دارد به این میکنه که افراد دیگه هم که هستن در این حکم داخل هستن مثلا برادر رضایی رضا چیزی که یک بار انسان با کسی شیر خورد مثلا شما یک مادرش یک زن شیر خوردن شما پسرش هستین دلالت این ذکر نیست از این خاطر قرآن با قرآن کریم تفسیر میشه تو نمیشه که آیت این خلاص یعنی به این که وقتی علمو کسی مثلا بگونی مثال مثال برتان میتون مثلا مثلا اگر ما از کسی مثلا شیر خوردم شیر خوردیم مثلا ما پسر هستم خلاص فکر مثال بتن میکنم این برادر مثلا ما مادر از برادر مثلا ما شیر خوردیم ما برادر از هستم ما برادرش هستم همشیراش هماش خالاش همه چی هستم محارم ما هستم ما با اونا دیده میتونم به شکل که با مادر خود دیده میتونم این فهم دیگه در دیگه ذکر میتونم داخل میشه دوم داری اما و کاکا هم خاله و ماما و کاکا هم داخل میشه ماما و کاکا خب پسرای ماما پسرای کاکا داخل نمیشه خوب باید داشته باشید دو آن شکلی اختلاف درباره محارم و معقد در بین علما وجود داره، که آیا خیاشنه خوشم خیاشنه ما گرفته متنه متنه آیا مثلا کسی خیاشنه آیا میتونه با خیاشنه خونه سبخواه خاص نکنه این قضیه رو به تفصیل بحث میکنم این رو پشت نوت کنید یک بار ماسی خلاص میشه این قضیه اختلافی است این قضیه نوت رو پشت نه بعد من به آخری گپ میزنم خب این ماما و هم داخل شد او نسائهن یا بزنهای خیش دری برادر داری کم وقفه میکنیم ببینید حتی در شریعت اسلامی این مطرح است که حتی زن با زن باید روی بگیرن زیاد رو باید روشنشان باید الا زنهای خاص هستن خب زنها کی هستن در این ما اختلاف دارن که زنها مقصد از زنها کیست بعض ما به هستن که مقصد از نسائهن این دلت به این میکنه که زنهای مسلمان یعنی به این یک زن مسلمان گشت میتونه بردن زن مسلمان نشست برخواست کنه زینتی که دیگر ببینن حاجی نشست برخواست و شرف بگیره خب مطلقا جواز نداره بزن مسلمان که بزن یهودی و نصرانی و کافر نشست برخواست باشه به شکل و معامله که سر یهودی رسول صورت میگیره باید معامله اجنبی باید باید صورت این یعنی خوب باید داشته باشید این قول خیلی علما هستی از این حد استنباط میشه یعنی اگه زن مسلمان با یک زن یهودی نفر یک قسم باید معامله کنه مثل مرد مثل کو مرد باشه مثل باید چی باشه باید مرد باشه بعض ما این اشاره به این میکنن که مقصد از این زنا کس زنای یهودی نصرانی مقصد زنایی باشه که حتی زنای مسلمان که زن فاسقه باشه زن فاجره باشه زن باشه که مثلا زن مسلمان بگیره تماما صفات کنه مثلا تمام محاسن زیبایی برای شوهر خود و برادر خود گفا مثلا صفات مثلا میکنه زنات مطلقا به احتمام به خرج اطمینان ندارن به چیزا خانه مردم خراب میکنه نمیشه حتی عزیز زن باید نشسته بر خاص صورت میگیره خب اصل امیش هم خود به خود این آیت همین شکل میرسن یعنی قابل قابل تحقیق هست میرسنه که زن اجنبی نیست کافر کافر کس. او باید معامله شده مثل معامله مرد مسلمان باید صورت بگیره معامله مردی مسلمان باشد بیره که ما کجا که یه خود با قدرت میکنه که مسلمان کسی همیشه عزت نداشته باشه همیشه باید چی باشه باید عزت باید داشته باشه خب یک او ما ملکت ایمانهن یا او کسایی را که اونا ملکت ایمانهن اونا کنیزهایشان هستن در یه که اختلاف داره یک زن مسلمان درباره کنیز اختلاف نیست آیا زن مسلمان نظر به می آید که ظاهر آیت نمیتونه که غلام داشته باشه زن مسلمان آیا میتونه به جزم کن ظاهر شما مثل که بگه پدر مادر ظاهر میشه پدر خود دار فرزند خود ظاهر میشه در اختلاف علما و فقها در مسئله بعضی که دسته میگن ظاهر شده میتونه بعضی کسان میگن ظاهر شده نمیتونه بعد حالا فقط اختلاف باتن ذکر کردم او التابعین یا مردان دنبال روی که غیر اول الاربت من الرجال کسایی که غير أولي الإربة كسايك صاحبان حاجات نيستن من الرجال از مردان دوباره روی من کسایی که در خانه نشست بدخواه سنجار است رفت آمد سنجار است اونا کسایی نیستن که چی باشن حاجت که مقصد حالت همی است که اینا یا مردم های مطلقا احمق هستن از مسائل مطلقا از مسائل جنسی مطلقا سن بیچار کلام شدن یا مثلا مرد اونا تمام زیر از دست دادن مطلقا من یا احمق هستن یا مخنث هستن به کسایی که هیچ نوانگیزی جنسی پیشان وجود نداره صاحبان حاجت نیستن اما در خانه نشست با خواست کسی 110 سال 120 سال مثلا عمرش سال شده شده کسی مثلا مطلقا این مرد طبیعت خود انسان بوده میتونه چه کنه تقدیر کنه این مرد این کسان میتونن که در خانه مثلا از افراد انسان مثلا میباشن ولو که هر کسی مثلا باشه اگر مثلا آدم باشه شسته خواست داشت سرده سرده انسان آدم جواب پیدا میشه و کدام شکار نیست که زن پیش جایش أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراق النساء وهو أطفالك لم يظهروا على أوراق النساء اطلاع پیدا نکردن بر عورات النساء مقصد یہ است مسائل مسائل جنسی بے خبر است اما الطفل که بر هر سن باشه که بس مسائل جنسی با خبر بود با زن مقسم به باید معامله کنه که باید چه معامله میشه با مرد دیگه هم طبیعت از این استثناء هستن و فرزنداش اینا و بالغ همشن بودیده میتونه یعنی بود از و شما گفتم خیلی به متوجه باشید که بعضی کسان رو غلط فهمی نشه که بگید خیلی طفل مثلا یک طفل است فرزند مثل خود مسائل ما خیلی ما باید روی بگیرم نه و از باید گرفتن که او قضیه دیگه هست این مردایی که مثلا اینا شاید جنسشان از بین مثلا رفته مخنث هستن یا ما از خالی کسایی هستن که از طبقه بیرون هستن از این محارم از این محارم چی هستن اینا عمل بیرون هستن نه طبقه دیگه هستن طفل مثلا 5 6 ساله طفل مثلا همسر می باشه و خانم هم رفته ما در که بزن پیش هر شو کنم عالی اگر فهمید که طفل قدر آگاهی داره و قدر مثلا مسائل کنجکاز مسائل میفهمه بازار زیاد چیز باید برده باید شده خب این چیز ولا یضربن بارجلهن و زنها نباید بزنن به پاهای خود به زمین یعنی مقصد به زمین در وقت را رفتن ببینید اجاب مراد میشه در وقت را رفتن نباید پای خود به زمین بزنن لیعلم تا دانسته شود ما یخفی ذلك اینا پوشیدن من زینت هن زینت خود پس زینت دلت بی میکنه برادر خود به خود دلت بی میکنه که زینت کس جسم نیست چیز غیر از خلقت انسان میباشه زنای جاهلیتی مشکل داشتن که تازی و اینا با پای خود میکنن به نام خلقال میگن در زبان عربی اینا بعد وقتی که راه میرسن میخواستن اینو چی کنن پای خود به زمین میرن این باید آواز که مردم باید از این باید باخبر شه آقا این خاطر زن مسلمان به این مکلف به طرف الله عز وجل در وقت رفتن قدر باید با متانت را بری که نباید پازی را پوشیدی آوازش باید بلند شود آواز باید باید بلند شود خب در این باره احادیث از رسول صلی الله علیه و سلم است که نمیتی احادیث رسول صلی الله علیه و سلم است dari قسمت شکر dari قسمت با خانش مثلا بگیره مثلا نه تنها مثلا یه قضیه هست لا يقبل الله ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل لك الله القبول نبي كان صلاة امرأة نماذ زنبك فطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغسل فتغسل غسلها من الجنابة الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك الله نماذ زنبه نبي فجلون صلاة زنبه قبول نبي كنا كبه مسجد نيايا مسجد شعرات المسجد النبوية سكن كنا مسجد نيايا در حالی که متعطر است معطر است و اخر استعمال شده و مسجد نه ایر بگذار که با اماکن دیگه میرم از این خاطر بعد مسلمان مکلف که باید کوشش به این صورت بگیره بيا دیگه در پالی ازی در حدیث دیگه رسول صلی الله عليه وسلم یک وقت حمز بن حمزة سید الانصاری میگه که از كي خود روایت میکنه حدیث أبو داود است أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم و وخارج من مسجد المسجد فصل من المسجد بيجوش یک بار مثلا هم یک بار صدا کرد که وقت اختلط الرجال من مسافت کریم هم از بجه بیرون میشد دیدن که زنها مردا در یک راه چی شدن خلق مثلا سرک از سی سل زن و پینجا مرد میرن همی شکل و کل ایگاد و دستن مثلا از باشن چی گفت که فقال رسول النساء انده که چی کنن تأخیر کنن اتا مردا چی کنن مردا چی کنن بالبال رسول الله گفت علیکن بحافات التاریخ برای شما زنا نیست که باید در گوشه گوشه را باید در داخل وقت را نرین در حدیث دیگه در رسول صلی اللہ علیه و سلم است که حدیث روایت میکنه فراموش حدیث کی است که یک وقتی یک مرد زن نشست پیش رسول صلی اللہ علیه و سلم وقتی که نشست چیزی چیزی خاص در هم چیزی میخواست سوال بود مسئله بود بیرون وقتی که بلند مرد آمد میخواست بشینه میخواست که بشینه گفت نه نشین چرا گفت که جای گرم است یک بار جای سرد شو باز بشین خب این دلت میکنه که اختلاف در اسلام حرام است ما شما مشاهده میکنیم برای ما جوکیشن مشاهده میکنیم در پانتونا در ترین در اینجا مثلا تا منه چک توقیه پر ادامه داره که باید اختلاف زن مرد باشه تو بایی اصلا اونا شباب و شیطانیش ذکر به این که ساعت یکی از اسباب چیه که از اسباب برپایی مطابقه و تنافس در میدان تعلیم است این در قدر در میدان فساد است مسابقه انداخته از مسابقه در بین مردم میاندازه اختلاف کوژیکیشن بین زن و مرد که مطلقا اصلا علمای معاصر بعض علمای گمراه کثیر میکنه الان مشکلات که تو نیست میگه یه جهادیش که دولت به این کنه میکنه که دولت به این نمیکنه در یک رای روان که رساس مثلا میگه که باید از گوشای روان کنید. توسط را باید نریم ما باید اختلاف بین زنان و مردا فرض بیا چطور میشه که زن مرد ما به اجازه بدیم که در داخل کانتین بره و کدام غیرت اسلامی که نمیپذیره که خواهرش یا مادرش یا کس دیگه باید مردایی که مطلقا احتمال قوی است که همه چیز غیرت شامت دور باشن با اون ارجع مثلا در میشین چه خود به خدا به این میکنه که توتی است که میخواد غیرت ما رو زیر سوال قرار بده والله عز وجل ذات غیرتی است ببین الله عز وجل به خاطر که ما باید تمام چیز اسباب و قایمیه است که ما باید چیز در خانه ما فساد سرایت کنه در, در جوانی ما فساد سرایت کنه خب از این خاطر باید برادرها باید جلوگیری باید شود من ایش اصل وقتی ما میگم نظام اسلامی بعضی مردم که با نظام اسلامی مخالف هستن از این خاطر مخالف هستن چون مردم که در قلبشان نفاق است اونا نمیخوان که زنها را نمیخوان اونا میخوان از زن من ایش متاع استفاده کنن اگر در ایران تیر و موبایل و هر اعلان باشه و تیل و هر چیز باشه و دلچه و بلچه باشه از اون عبادت زن میتن منعش متا باید استفاده باید صورت باید بگیر ولی ما مشاهده میکنیم منعش متا استفاده میشه این رو به نام دیگه حقوق زن حقوق زن حقوق بشریت حقوق زن است ما این حقوق زن مطلقا به رسمیت نمیشناسیم حقوق زن همیشه که زن باید خیلی باید زن باید زن باید قیمت باید از خود باید داشته باشه و قیمت زن وقتی است که جامعه بلند میشه مورد احترام مردم قرار بگیره که متانت به باید باید حفظ کنه از اون متانت نیست که باید لباس حجاب حجاب گفت من ایس سلوک نظام اسلامی باید باشه حالا در امروز ما شما مشاهده میکنید که به خاطر حجاب مثلا کسی میاد زن به حجاب شما در اقرار میبینید اگر من امروز یک کسی شنیدم در یک از کالجا کنم در میده این برادر سمرا مستر از خودش برام حکایت کرد امروز ما امروز در می تاون حالت بسیار بد است مشترک تاون که شما داخل شدید که میگه که من در مقابل یک کالج فلان باز کردن سنف دات و دوازده در مدرسه چی از به هر حال دات که بسیار حالت بسیار حالتی است که اصلا زمین یک مومن مطلقا نمیپذیرند و شرط شمامی است که باید تا شرط نگذاشتن که باید دارم و دو چوکی کس حتما باید یک دختر یک پسر باید بشینه این شرط است خود یکی برادرم امروز برای من کاتب فردا من در مطلب بودم گفت که درمی گفت داری کس کالج ما درمی ارتباطت نام در نام فراموش کردم گفت ما استاد بودم یک استاد انگلیسی یک دو نفر خواست یک بچه یک دختره اونا را چی که مورد سرزنش خواهد که شما چرا همیشه در بیرون از سنت میریشن با تو نشست و برخواهد دیگه شما رو نمیرم به چیز فرد را پس فردا میگه مادر دختر آمد با مدیر مکتب دید کالج شکایت کرد رسما گفت اگر این استاد بیرون نمیکنه از کالج من رسما چی میکنم به محکمه ما شکایت میکنم چرا به خاطر من خودم میفهمم دخترم با پسرا باید نشسته با خاص باید داشته باشه و علل الفور پس فردا گفت این استاد از چی بیرون کردن از بیرون کردن چرا خب قاره سوال پیدا که نظام اسلامی است یک نظام اسلامی شما گفت یک نظام اسلامی حق مسلم است که مثلا ما در راه میشینیم یک زن مسلمان من که حجاب باید ملاحظه کنه در غرض نمیگیره و شکایت میکنه با اما امروز مثلا شکایت کنه شکایت اونا میبرن در محکمه ما نمیبرن دولت به این میکنه که این حال فساد اخلاقی شخص بین مردم خب حال آره، بعد بعضی کسا پیدا میشه مردم های ساده الله حکمه ما از طریق پارلمان میخوام حکم زنا تطبیق میکنه عجیب حکم زنا اینجا کل بر ما فساد اینا عادی فساد جور کردن ما حکم زنا رو هم تطبیق میکنه ما تلویزیون اسلامی جور میکنه سینما اسلامی جور میکنه هیچی با حال اسلامی میشه دید تا بال 60 سال دیگه اسلامی جور نمیشه از خاطر ما برادر همیشه به می که ببینید که این سلوک اسلام است ادب استهزا حجاب جزا ما باید ما من اصل باید ما تطبیق باید از امروز نیست شب که ما میریم عبرت داشته باشین قضیه حجاب این برادر هیچ وقت شهرونداری در قضیه حجاب نکنین و میشه فساد در خانه شروع شده به التزامی در خانه تو تو سرچشمه میگیره فقط از این قضیه حجاب میگیره از این خاطر ترکیز غرب میشه میاد در پیش شورای اسلامی هزار از قسم بیرون که در خواب بیرون از خانه بیرون اگر این منعش عصر باید به متمسک باید باشید منعش که غیرت اسلامی شما ایجاب میکنه در خانه هم سر از امشب میره ایجاب میکنه هر نوع مشکل برتان آمد این مطلقا قضیه تدرج نیست که حالا باید دو سال بعد باید حجاب باید کنه علمای عصر باید داشته باشیم که حجاب باید مراعات شه و با این مردم نشسته به خاص با این مردم باید نشسته به خاص صورت باید نگیره ما متاسفانه میرم خیلی کسا هستن که دیگه مطلقا مراد رسال مثلا مراد نمیکنن در چیز بچه خاله بچه کاکا سلام علیکم خوب خنده بشه کجا آمده ما خانم نشته کرده که بچه کاکا رو میتونه ببینی نمیتونه ببینی صرف قضیه خیاشنه زیر باز مفصل و بحث میکنم پس هم چیز خب بینانی کسا باید نشسته برخواد در خانه باید میشه صورت بگیره ببینید حتی یک مسائل کام همی است والله اعلم همی است که علاقه محدودی انسان تعاملش محدود جور میکنه ببین اگر یک زن با هر کس ارتباط داشته باشه غیبت و نمیمت هم نقل مجالش جور میشه خب با تعداد محدود از مردا که ارتباط داشته باشه محدود کاکا ماما اینا کس اینا همه که حریص هستن که نباید زن گمراه شه اینا هم حریص هستن نباید خانه زیبا ایران شه محدود ماشه خب از این ما خبایی است ما مکلفت خود ما باید تدریق باید کنیم خود انسان باید تدریق باید کنه و میشه تدریق حالا متاسفانه ما شما میبینید که نظام همشه کوشش بیدارن که نه قام مباشرة شريفات خب بيدر الاخير قرآن كريم الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا رسول الله عز وجل توبكم أيها المؤمنون أي مؤمنات لعلكم تفلحون تبال شمار استقار يعني بأميد ديك شمار استقار شمين لعل ومانا ترجيم بمانا أميد هم يعني ولعل بخاطرك يعني بخاطرك شمار استقار شمين وأميد ديك شمار استقار شمين وشما بعد توبة شروط توبة الحمد لله من شد ولا ضرب لنا شروط توبة من يتسنزن بحجاب مثلا باشا شروط عامه شروط توبه هي ثواب توبه والالفاظ واجبه في شان بر گناه باید توبه کنه شرطش هم است که پشیمانی دیگه پشیمانی میکنه از کاری که مثلا کرده دیگه دوم عزم متین میکنه که پس دوباره چی نکنه عودت به اون نکنه نیت نیتی که فهم میکنه الفاظ توبه میکنه خلاص اگر حق مردم باشه حق مردم برنامه برشی میکنه و چدا میکنه اول آره، اول آره، در قسمت قضیه یا من قضیه چشمه که این بر ما خود قضیه مشکال بود دیسیز بسیار وقت پیش ندانسته بودن که بچی چی برسن باز در یه واخری که از الله عز و جل این در بندی خانه است الله عز و جل رو چی کنه است یعنی پاکستان در بندی خانه است مگر خود قدر باید مناقشه کردیم نه چه اصل بر هم نگیم مناقشه کردیم پرسانش کردیم قضیه شاشنه که حکم شرعی شاشنه چی است طبیع سو رای تو کس رای هم علما با این موافق نیستن اما طبیع سو از خود رای داشت رای به داشت که بعض حالی استدلال به این که در قسمت خشنه که بایی که محرم غیر مؤقت است معناه غير مقدر ايمانا ودلالتك تتوازنت عقد می باشه با يعرف شكر ده نمیدونیم ودلالتك ده طلاق شده مرد وفات کرد میتونید با يعرف شکری اکثر علما با می هستن که بعض علما خصوص خاص نمی هستن که نمیتونن شان با خشن خصوص است با خاص داشته باشه و چی هستی از محارم نصر به خاطر قرآن ذکر نمیکنن اما این برادر ما به صحبت داشتیم به این بود که نی اصل به میاد قرآن کریم در اینجا خال و کاکا و مامان هم ذکر کنه در این قسمت و همچنان کسا ذکر کنه که رضایی و شیری باشن شده. خب در این باز حدیث استنباط به این که در حدیث بخاری روایت میکنه حدیث عبدالله در حدیث زبیر ابن العوام حدیث رسول صلی الله علیه که در ضعف الاجنبی امام مسلم رو روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و وسلم که زن اجنبی رو چی که اسما باشه شش نیست سوار در عقب خودم رسول هم در مرکبه که داشتن دیگه از این علما گرچه استنباطات خیلی داره استاد خوب استنباط این شیخی بود الله جل از بندی خانه خلاص کنه این استنباطش با ما ای بود مجلس نماجز با این مفصل صحبت کنه و استنبادش با این بود خود با قدرت به میکنن که شاشنه کرده جمله چی بیرون است انسان مدنه با چاشنه خود نشسته با خاص داشته باشه خود به قدرت یعنی امیر میچیز میرسن یعنی حدیث رسول صلی الله علیه و سلم اما اما خشوع خلا خوشی گفت گفت اگر کسی به قیاس قائل باشه احتمال اگر کسی نباشه و امیر اتفاق نه برداشت نکنه اگر قول دیگه هم داشت و پیان ذکر نمیکنه به میچیز خب آری دمی است امی کتایی که ذکر شد با این هم نشست برخواست کرده میتونه اگر میتونه نشست برخواست کنه مثل یک مرد مثلا میتونه با مادر خود و با خاله با با خوشو با خواهر هر زاده که مثلا زن باشه نیست با قاس کنه با خانم خود مثلا بشه با قاس کنه اما بازم ترا مثلا نیست خدا خب قضیر من قضیر خش که داری مثلا که نشست با قاس ان شاء الله داری کدام باک نیست عام خب شکره به شما کسی رو دیدن که دیگه قضیر اختلاف داشت اختلاف داری جایش داره تی اختلاف هست برادر رای دیگه دارم رای دیگه دارم امی سیستم باید امی این باشه و در غیر از اون دایره را باید داير الله دل من يحاك وسيب بس هذا مش شكل داير الله جل مانا هم شکل باید مکلف شكل بعد و بواجب واشين وبيك إقامة وصلى الله على خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين